بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد خوب مسئله درس چهارم از کتاب طلاق در جایی رسیدیم که مؤلف مگوید المسئله الرابعه طلاق السنه و حکمه طلاق سنی و حکم او اگه کدام وقت انسانی که میخواه طلاقش سردادنش موافق قرآن و سنت باشه تا اینکه گنهگار نشوه پس چی را باید انجام بته تا اینکه طلاق دم گنهگار نشوه یعنی جدا شوی در حالت جدا شوی از همسرش گناهگار نشود یعنی قرآن و سنت مخالفت نکنه این طلاق سنی معنیش نیست که این طریق سنت طلاق کردن نه احکام طلاق گفته گاه طلاق کردن حرام است اگر رفت به شرعی باشه او دیگه مسئله بود که حکم طلاق چند خیلی؟ پنج حالت داره حکم طلاق یه چیزه طلاق سنی و طلاق بدعی یه چیز دیگره حکم طلاق یعنی کدام وقت حرامه که زن تا سر بتی طلاق کنی یا کدا وقت واجبه که سرش بتی کدا وقت مکروه هست کدا وقت مباح هست کدا وقت مستحب به سر دادن اینا گفته بده خب ایجاد اکه طلاق سنی یعنی در کدام اگر میخوای که زن تا سر بتی مثلا دیگه که باید سرش بتی مثلا واجب شده که سرش بتی مثلا به خاطر بینمازیش یا به خاطر مثلا این وایش یا اینکه مستحب شده که سرش بتی یا میخوای سر بتی پس باید در زمان معین سر بتی باید در با عدد معین سر بتی در زمان معین اگر سر دادی همون زمانی که شریعت اجازه داده است در حالت گناهگار نمیشه طلاق واقع میشه و گناهگار نمیشه دوم اگر رفت و در عدد معین سر دادی در حالت جایز است گناهگار نمیشه اکنون مؤلف میگه طلاق السنه يقصد بطلاق السنه مقصود از طلاق السنة يعني مقصد چی مقصود داره که طلاق سنی چی را میگن طلاق مباح يعني طبق سنت موافق سنت میگه الطلاق الذي اذن فيه الشارع طلاق که در او شریعت اجازت داده است که در همو وقت یا در همو زمان سر بتی وهو الواقع طبقا لتعاليم الشريعه الاسلاميه ويكون ذلك بامرين يعني طلاقك طبق شریعت الاسلامي واقع شوه و او بدو طريق است يكم عدد الطلاق يعني در عددش و يك يك برد هزار طلاقي یا 100 طلاقی یا چنین زمین آسمان طلاقی نه بلکه عدد معین داره که یک باید یک استفاده بریم و حالت ايقاعه یعنی يعني در وقت طلاق دادن یعنی يعني زمان طلاق دادن کی زنه سر میتی همیشه حق داره که سر نیم خوب هوا حق نداری یا چه خیلی فورات مثلا هزار طلاق یا 100 هزار طلاق یا میلیون طلاق گفتن همش گناه هست انسان طلاق دهنده و طلاق داده شده هرچی نگاه می شود به خاطر این طبق سنت وقتی که زندگی با هم ساز نشد و خواستن از یکدیگر جدا شوند پس باید چی طبق شریعت باید انجام تیر تا اینکه طلاقشان طلاق سنی واقع شود که در این سر دادنشان در این جداگی چی نشوند در این جدا شوی گناهگار نشوند تا اینکه گناهگار نشوند مؤلف میگه طلاق سنی مقصود همون طلاقی که شریعت شریعت اجازه داده است که همین حالت در سرش بده یا در همین وقت در همین زمان سرش بده یا همین عدد استفاده ببر خب ای جهت اول عدد فالسنه اذا اضطر الزوج الى الطلاق سنت میگه همین است که وقتی مرد مجبور شوهر وقتی شوهر مجبور شد که زن شه سر بته طلاق کنه معلوم شده طلاق داده است که داده زنه ای داده شوهر داده شوهر داده مرد است یعنی داده زن طلاق نیست کی خواه برو سر بت شوهرش او برو کی بیای بیو خوب سنت میگه همین است که وقتی این مرد مجبور شد که همسری خود را سر بته و از او آزاد شوه و جدا شوه ای طلق طلقه واحده في طهر لم يجامعها و ويتركها فلا يتبعها طلاقا اخر حتى تنقضي عدتها خوب میگن اگه سنت خیلی است یعنی انسان میخواد زنش سر بتیه در حالی که مجبور است که سر بته خب میگد همین است که ایطلق همسرش را زنش را یک طلاق کنه تو بگه یک طلاق است یا طلاقت کردن بگن یا چی طلاق فی طهرین باید در پاکی باشه طهر اکسس یعنی در حیض نفاس نباشه در پاکی باشه که لم یجامعها فیه در این پاک شدن بعد از حیض همخوابگی نکرده باشه جماع واقع نشده باشه خب یا طلاق کنه از جهت عدد و در حالت و زمان کنه که زن نه حیض است و نه نفاس بلکه پاکه یعنی نه حیض نه نفاس یعنی در بیماری ماهانه نداره کسل ماهانه نیست بلکه پاک است یا اینکه حامله هست یا اینکه پیش از دخول پیش از همخوابگی اصلا نکاح کرد و سرش داد اینا میگن طلاق سنی هست از زمان خب به هر حال طلاق سنی هم که یک طلاق کنم با انتظار شود حتی مثلا در حالت پاکی باید سرش بده یعنی نه حیز باشه نه نفاس و یترکها و این زن را تر بگذاره شد تا ایدش تمام شده نه دیگه یگان طلاقش نکنه اینا میگن طلاق سنی اگر رفت و مردم در سر دادن شما پیره قرآن سنت شوه هیچ کس سر نمیته زیرا طلاق کهی واقع میشه مردم بین مردم ده به حالت گیزلا کی گیزلا میشه سرش میتا یکی اگر افت پیرو قرآن و سنت شما بگه بیالی گیزلاش کدو بگالو بیس در این طهری این پاکشیدگی ده هم خوابگی کرده بودیم بگه مثلا حالو بیس بگه حیز شد بعد حیز قاق ما را خبر که سرت میتون میگه مثلا ایتالیایی هیچ دیگه طلاق نمیکنه مثلا هیچ وقت طلاق در حالت گل ده دست باشه شکلات در کیسه کی سر نمیته مثلا بنابر مردم اگر افت معلوم میشه که طلاق سنی را طلاق تیپ موافق سنت و طلاق های بدعی را که بدانن پس هیچ دیگه طلاق واقع نمیشه واقع یعنی طلاق ها کی میشه در حالت غضب وقتی که اگه بگه پیره قرآن استاد باشه میگه بیست. اگه غضبش غضبلوش کرد مثلا زنج غمش داد مثلا با هم جنگی شدن رزبار شد سنی باشه موافق قرآن و سنت میگه بیست این زن در پاک شدگی باشه و همخوابگی کردگی باشه قطعش بعدی حیض شدگیش پس میگه 20 یا حیز میشوه و از حیز قاق میشوه پس به یه سرش میده او تو وقتی که حیز شوه ای حیز قاق شوه غضب یا مثلا نیست نابود بشه پس سرش نمیته ولی بخاطر در قرآن و سنت پیرویش حیات و نجات و سعادتمندی و خوشبختی و آبادی و امان است امن و امان در پیروی قرآن و سنت در مخالفت قرآن و سنت بدی و سختی و شقاوت و بدبختی و و نوتنجی و این چیزها در مخالف قرآن و سنت است همین خوارج و ها همیشه در گریز و در چهر ایری چه اجت مخالفت قرآن و سنت که دارن به خاطر یا که اهل بدعت عموما در حالت زندگیشان بدای ایجت بدعت ها و شرک که انجام میتن اما سعادت سعادتمندی در کسی است که پیرو قرآن و سنت است هم در نکاح کردنش هم در طلاق کردنش یعنی اگر هست انسانی که همین خیل باشه یا سگیزلش ها بگه نعمت را سر تو تا حیث حل شوی و از حیث قاق شوی خبر که پس با طلاق نگو با چند طلاق هزار طلاقی نی بلکه تا، تو طلاق هستی نه که میگه تمام آیا ابی طلاق میگه بعد به خپس می جایزه بکنه هفته پس یا که نه نه نه بلکه انتظار میشه اگر هفته خلاص نمیشه انتظار میشه حتی اینکه عدهش تمام شوه و با سرش بتا مثلا برای قاش الله زیر الله میگوید الله صراحتا میگوید يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي پیغمبر خطاب پیغمبر پیامبر کی امت چند دربار میگیره برای الله گفت اذا طلقتم النساء پس هنگامی که خواسته که شما سر بده زنها را فطلقوهن لعدتهن پس طلاق بکره اینها را در حالتی که رو آرنده هستند به عدهشان فطلقوهن اذا بلقدر طلقتم خاص پیغمبر نیست سر الله میگه یا ایها النبی اذا طلقتم بعد اصل خطاب به پیغمبر است لیکن عام شد که اذا طلقتم شما همه امتش هنگامی که میخواه از زنها را سر بده طلاق کنه پس فطلقوهن پس طلاق کنه او را برقدر ابن عمر ابن عباس میگه فی لعدتهن یعنی در پاک شوی که در او جماع نشده باشد در پاک شدن از حیزی که در او جماع نیست برای رقم مؤلف گفته است ای فی وقت الذی یشرعن فیه فی استقبال العده و طهر یعنی در وقت باشه که رو به پاکی می آورده باشند اذ زمان الحیض یعنی در زمان حیض لا يحسب من العده از عده نیست قال ابن عمر و ابن عباس و وجماعه فی هذه الآیه الطهر من غیر جماع یعنی در حالت چی در کدام حالت عده زن در کدام حالت بنابر سنت در کدام حالت باید زن در کدام وقت سر داده میشده است در حالتی که پاک باشه و و در این پاکیش با جما نشده باشه یعنی حیثیتگی قاق شدگی و حالی همخوابگی نکردن اگر یه بار همخوابگی کرده باشه نه اعتذار میشه که یه بار حیثیت بس سرش بده. اگر پاک شد بنابر بله، معلومه که در حالت البا میگه ولی عکس که طلاق بدعیش میگن در حالت حی سر دادن یا در حالت پاکی که همخوابگی کرده است مسئله اینا میگن طلاق بدعی که انسان هم گناهکار میشه آیا واقع میشه یا نمیشه بعد اختلاف سال ذکر میکنه قال ابن عمر وابن عباس وجماعة في هذه الآية الطهر من غير الجماع خو إبط طلاق سني طلاق سني يعني موافق السنات طلاقی كي انسان گناهگار نمیشه دست كدو وقت بده وقت كي زنش رو از یت عدد یک استفاده بره بگه تو يا طلاق استي نگه كي مثلا ده طلاقی ست طلاقي هزار طلاقی با عددی مثلا موي سر طلاقی نه بلکه یک طلاق اگر ده تاكي گفت طلاق بدعي مشوه گناهگار شود خب دیگه یکم از روی عدد یک استفاده بره یا طلاق میاد حق داری هو برای نکاح خیلی عهد و پیمان و سختی هست که او را آسانک از بین برده نمیتونی دختری مردم گفته مثلا کی خواهی سرش بتی گفتنی یعنی گپ نیست اگرچه پول دارم که باشی یعنی با پول کار کرده میتونی یعنی مثلا اگر رفت 5000 دلار مهرش دادی آوردی قفس سرش دادی چیکار کردی یعنی چیکار کردی اون خوب کردی مگر خب پول که همیشه قطش نمیمونه یا عمراوی دائمی ولی بخاطر همین خاطر همینه که باید انسان مخالفت نکنه چرا مخالفت نکنه قرآن و سنت خب یک طلاق سنتی معلوم بشه کدام بوده است در پاک یک طلاق باشه از یک عدد دو سه استفاده نبرد چه جای هزار و دو هزار یا میلیون یک طلاقش کنه دیم در پاک شدن باشه که از پاک شوی باشه که در او همخوابگی واقع نشیده باشه یعنی بعد حیض پاک شدنش و رسیدگیش نیست هم خوابگی کردگی نیست در همه حالت سر بده سیم بعد سر داد خب کابه است بو ایتانیست که بگذرش یا بولگا بو زنگ زنم گمت سه طلاق گرد که بو مثلا تش زنگ زنم گمت تا 10 طلاق کردی پدرش زنگ زنم گمت 12 طلاقش کاگی مثلا یمش بدعت همش گناه در بالای لعنت های در بالای میخره این مرد مثلا این اگر کی میشه وقت غیر امر الله رو مخالفت کرد الله me gâte, Ya ayuha اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن li'iddatihinna. همین است که حدیث بخاری ده حدیث متفق علیه است بخاری مسلم روایت میکنه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه زنش سر دادن در حالی که ده بود و خبر به پیامبر صلی الله علیه وسلم رسید فتغیظ فیه پیامبر خیلی غضبالو شدن خیلی غضب کردن و قال لعمر عمر رضی الله عنه پدر عبدالله را گفتن مره فلی راجعها. امرش که گفتن که زنش برگردانه زنش چی برگردانه و بگذار زنش را حتی اینکه پاک شوه یعنی در حالت حیض سرد و بود حتی اینکه پاک شوه بعد از آن حیز شوه یا بار دیگه بعد از آن پاک شوه برای ایاز حیز که سر داد کارا مثلا کلید کرد باید چی یه بار می شوه حیز و بعد از این حیض شوه با شد با سرش برای خاطر گفتن إن شاء أمسك وإن شاء طلق گفتن اگر بخواها بعد حیز دیوم قاقشیدن بعد حیز دیوم یا خیز حالت حیز سرش داد مخالفت قرآن و سنت و گفت بگذارش گفت حتی اینکه گوزنه بگذار حتی اینکه قاق شوه و حیز شوه ای حیز شدگیش که سر دادی ایش از این قاق شوه و بعد از او باید بلگه حیز شوه و بعد قاق شد خواستی که سر بته سرش بته و اگر خواستی که نگاهش بداری زنی که نیزنیش که فتلك العده التي امر الله ان تطلق لها النساء پیغمبر صلى الله عليه وسلم سلم گفتن همین عده است که الله امر کرده است که ده همین عده زن ثابته معلومه کدام عده عده که در پاک باشه پاکیه کی ای حیز نه که پاکی یعنی ای حیز ده یعنی عادت ماهانه نشده کی پاکیه کی ای حیز پاک باشه و در حالتی کی باز همسابقی واقع نشده باشه خب ایرا میگن طلاق سنی اگه حکمش چی است همین خیلی طلاق کنی چی میشه مؤلف میگه حكم طلاق السنه اجمع العلماء على ان طلاق السنه واقع علم هو إجمع دارن كي طلاق السنة واقع می يعني یعنی واقع می حتما إخير كي بوشت باشه حتما واقع وصاحبش صاحبش گناهگار نمی شود وجب رفت و واجب باشه سر دادن زنش مستحب شد يوم مباح باشه يعني بعوض سر داد این حالت گناهگار رو لقول تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي في زمن الطهر ای کسانی که ایمان آورده هنگامی که خواسته که زنها را سر بدهند، پس اونها را در زمان پاکی سر بده همون پاکی که در او جماع و همخوابگی واقع نشده باشه فطلقوهن لعدتین امر الهی هست پس مخالفت کردن امر الله بدعته انا که بعد دیوم نوع طلاق با میگن طلاق چی طلاق بدعتی اگه چی حکم داره و چی هست مؤلف میگه المساله الخامسه الطلاق و وحكمه طلاق بدعی و حکم او طلاق بدعي وحكمش الطلاق البدعي هو الطلاق الذي يوقعه الرجل على الوجه المحرم الذي نهى عنه الشارع طلاق بدعي همون طلاق اسكي که او را وقع مكنونا مرد با طريقه كي در شريعت حرام است او را شریعت منع کردگی است و یکون به احد امرین دو اه، طلاق بدعتي در دو حالات وقع مشه دو خیل طلاق طلاق بدعتي ميگن یکم از عدد که مثلا یک زیاد استفاده ببرن دیم اذیت زمان یعنی مثلا در حالت حیض یا در طوری که مثلا با او همخوابه یا در حالت نفاس برام میگن اذیت عدد طلاق گفتیم طلاق سنتی از روی عدد یک باید زیاد استفاده نبری خب طلاق بدعتی تا اید زیاد یک زیاد استفاده بردی میگن بدعته خب در حالت ایقاعش یعنی در وقتی سر دادن یعنی زمان ده گفتیم در حالتی باشه که پاک باشه مرش در حالت حیض که سر داد طلاقش بدعتی است یا اینکه در حالت طهری که پاکیه که با او همخوابه کرده بود یا بارم که باشه در این حالتی جایز نیست سر دادن حتی اینکه حیث وقاق شود مؤلف میگه فان طلقها ثلاثا بلفظ واحد او متفرقات في طهر واحد او طلقها وهي حائض او نفساء او طلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها فان هذا طلاق بدعي محرم منهي عنه شرعا وفاعله آثم شرها مهمه اگر میگه مرد سر داد زنش را به سه ل... به سه در یک لفظ سه را به یک لفظ استفاده بود گفت سه طلاق یا دو طلاق یا اینکه مثلا ده طلاق یا صد طلاق مهم ای عدد یک بالا اگر میگد زن سر داد مرد سر داد زنش را به یک طلاق به سه لفظ یعنی سه کلمه سه را استفاده بود یا زیاده سه را به یک لفظ یا متفرقات یعنی یا مثلا گفت طلاقی با قفس گفت با طلاق قفس گفت با طلاق یعنی مثلا طلاق داد اینا میگن طلاق بدعتی برای گفته سنت همینه که سر دادی یا طلاق دادی انتظار شه حتی اینکه قاق شه و حی شه و قاق شو و بخوای سر نخوای سر ندی او متفارقات فی طهر واحد یعنی در طهر یعنی در یک مجلس ولی قدر سه طلاق با یک لفظ در یک مجلس طلاق که داد اینم میگن طلاق بدعتی یا اینکه سه طلاق های مختلف یعنی چند لفظ یا تا تا سه تاش کرد و در یک مجلس یا اینکه در چند مجلس مهم کی مهم کی بسیار میگن طلاق بدعتی یا اینکه زن را سر داد در حالت حیض مثلا اجت عدد یک زیاده استفاده بر بدعت میشوه اجت زمان و وقت در حالت حیض سر داد اینم بدعته بیشک در حالت حیض زن دادن این آزار دادن زن هست اذیت نفسی و اذیت عاطفی و اذیت همه چی او نفسه یا در حالت نفاس بودنش بعد از تولد کرد حال حالت نف... نفاس همین حالت دم سر دادن بدعت است یا که سر داد زن را در طهری که پاکی که با او همخوابگی کرده است ولم يتبين حمله در حالی که حامله بدنش معلوم نشده است اگر افتو پاک شدگی باشه و حامله باشه این سردن طلاق بدعتی نمیشه بلکه جایز است یعنی زنی اینا وقت خاطر میگیم که چند حالتی هست که او را طلاق بدعی و سنی نداره دیگه پس اگر همین همینه که زنی جایز است طلاق کردن زن در حالت حمل حامله باشه اگر دیگه طلاق سنی و بدعتی نداره فقط جایز صحیح طلاق کنه اگر یا طلاق کنه در حالت حامله بودن جایز زیرا در حدیث ابن عمر یه لفظ آمده است که بعد از آن امرش که او را پاک باشه سرش بوده یا اینکه حامله باشه سرش بوده برای خاطر طلاق در حالت حمل زن حامله باشه طلاق واقع میشه بعضی خیال میکنه که اگر زن حامله باشه طلاق واقع نمیشه نه خیلی نیست بلکه طلاق در حالت حامله بودن زن واقع میشه و فقط شمی نیست است تولد کردن و نفاس شدن شاید بعدی خواهد که شوهر کنه اینو خب به هر حال طلاق زنی که زنی که حامله هست طلاق سنتی و بدعتی نداره جایزه یا زن است که حیض نمیشه اصلا ای 50 60 70 بالا هست این دیگه سند دیگه سنی و بدعی نداره برای دیگه حیض نشه بگیم که در حالت حیض طلاقش کرد بیدار بیده یا اینکه دختری کودکی که مثلا 9 ساله هست یا 10 ساله هست مثلا اگر شوهر کرد این و پیش حیض شدن شب اینم چی طلاق سنی و بدعی نداره یا را بدعی نمیگن یا همچنین پیش از داخل شد از پیش از دخول اصلا پیش هم خوابگی مثلا نکاح کرد کی سرش بوده سرش بوده مثلا طلاق بدعی نداره مادامی که هم خوابگی نکرده باشه خب فان هذا پس اکنون امین طلاق بدعی چه حکم داره طلاقی که یک زیاد استفاده لفظ طلاق یک زیاد استفاده برده شود یا اینکه مثلا در طهری که همخوابگی کرد یا در حالت حیض یا در نفاس میگد این طلاق بدعی حرام است محرمه منهی عنه شرعا شرعا معنی شده است که مرد این کار را کنه وفاعله آثم وكنان دي إيكار قناح قراص كي قناح قراي مارت قناح قراي الزانة مقار سبب وشارت قناح قراي إلا بارا قريف قدام حزور بقى الزانة بقى حزور طلاقي ياك تاش طلاق مشوا نه ساد النواد نه تدقش لعنتي دابولي هارد شاي يعني قناه قناه دابولي هارد شاي هارش التقسيم يكنا نه ساد النواد نه قناها سبحان الله برام قدر إنسان أبو شريعة مخالفات كنا ندى حالات النكاح ندى حالات طلاق الله المستعان مؤلف قالت فالطلاق خب أكنون ايبود إلى تعريف طلاق بديع أنا ملا بقى بدعتي هست ومخالفة شريعة إسلامي هست فالطلاق بدعي في العادة دي يحرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره طلاق بدعي در عدد يعني مثلا سي طلاقش کرد بيك لفظ در مجلس یا اینکه با چند لفظ در چان مجلس مثال داد بود قبض بسنج داد پیش ای حیض شدن اه، پیش ای دش بود چیدن میگد وقتی مرد زنش را سه طلاق کرد یعنی در عدد زیاد استفاده بود حرام میشه به او زنش حتی اینکه یک شوهر دیگر کنه به اختیار خود شوهر کنه به نیت حلاله و حلال کردن برای شوهر یک شد، و او زن شوهر دیمش به اختیار خود با سرش داد بعد این حالت حلال میشه برای دیم گیش زیرا الله میگه الطلاق مرتان الله میگه طلاق کردن دوباره طلاق کردنی که در او زن حق شوهر حق داره که زنش برگ بگردانه دو تا هست یک بار طلاق میکنه برق الله میگه طلاق مرتان فامساكم بمعروف او به باحسان یا بار سر میتا در همین طریق گفتگی منقط یا طلاقش میکنه در طهر و در پاک بدنش از حی و انتظار میشه ایدش که بوچید میتونه بگیرشه میتونه که نگیرشه بعد رجعت یعنی بعد بازگردانیدن خوب یکون بار حق داره با یه دیگه طلاق مرتان دو دیگه بارم سر داد مثلا و باز بگرداندش حق دارد یا طلاق کرد دو طلاق کرد میتونه برگردانه اما اگر رفت سیم طلاق که شد اگر سیم طلاق که شد تمام در این حالت دیگه ای زن ای جدا میشه برای الله میگه فین طلقها یعنی سیم بار که طلاق کرد قرآن سی طلاق کرد طلاق یکمه که میتونه شوهر زن شد به نکاح به ولی به اجازت زن و پدرش برگردانه زیر ولی زنشه دیوم بارم سرداد داد همیخه دیوم بارم یا طلاقش کرد همین اکنون سیوم بار که شد الله میگه فین طلقها پس اگر سرداد مرد بار سیوم زنی خود را فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره پس حلال نمیشه برای او بعد از اینکه نکاح کنه زن را حتی یک یک شوهر دیگر کنه حتی یعنی نکاح دیگر یک کس قتی به اختیار خودش به نیت حلال کردن جایز است برای یعنی ثالثه الطلاق البدعی فی الوقت يستحب له مراجعته من خب اکنون همین سه طلاق کرد یا سیام طلاق واقع شد پس جایز نیست برای این شوهر که همین زن بگیره مگر اینکه این زن شوهر کنه به اختیار خودش برای قدر ولیش یا شوهری بگیرفتگیش یا زن خودش نیت این باشه که حلالش هم برگردن به شوهری اولا این حرام جایز نمیشه و یکمش هم با حلال نیست یا بعضی جاها این دیاست و دیوسی با قمانی بعضی جا در نشش دیگه حرام قطعی هست هم مخالفی رجولت و مردانگی هست که یه انسان اصلا راضی شده که مثلا زنی که ایوسه طلاق شده است یعنی جدوش دیگه راضی شده که یک کس یه شب دو شب قچش هم خوابگی کنه و با بایی حلال شده گفت اصلا حلال نمیشه اصلا حلال نمیشه پیامبر صلی الله علیه وسلم لعنت کردن هم محلیله حلال کننده را هم حلال کرده شده برای او را به خاطر این این نوع حیله در شریعت نیست نکاحی که بنیت حلال کرد طلاق نکاحی که به نیت حلاله کرده می شود که برای شوهر یکم حلال شود این اصلا نکاح نکاحش هم نکاح نیست طلاق میدادگیش هم طلاق نیست یعنی مثلا یک کسی مرد زنش سر داد سیم طلاق شد یعنی تمام خلاص شد طلاقش طلاقش بود اصل همینه که باید یه شوهر کنه با با حلال میشه یکم گیره و چیکار میکنن بعضی بدبخت ها مثلا پیش یک کس برده مثلا با اون نکاح میکنن در همین جای سه کس یک کس نیت حلالا باشه نکاح تمام صحیح نمیشه مثلا زن نمیدونه و پدر زن یعنی ولیش نیت داره که برای شوهر یکمش برگردانه یا مرد قطع اتفاق میکنه نکاحشون باطله برای این مرد دیم حلال نشده است که قطع هم خوب کنه زیر نکاح اصلا صحیح نیست خب یا اینکه مثلا این زن خودش نیت شمینه میگه میرم قطعی می یکم قضیه هفته زندگی میکنه ما زندگی میکنم مثلا غمش میتو غمش تو تو اینکه سرم بتا بیام شری شوهر یکم ده حلال شو گفته این باطل است حرام است قطعا حلال نمیشه یا اینکه مثلا شوهر دیومش همین نیت قطعی بگیره علی کل حال ای سه نفر ولی یا اینکه مثلا شوهر دیوم یا اینکه مثلا خودی همین زن ای هر یک نیت داشته باشه یا چی اتفاق کرده باشن بینشون طلاق صحیح نیست نکاحشون اصلا صحیح نیست و طلاق هم که بده طلاقش واقع نمیشه با شوهر یکمش هم حلال نمیشه سبحان الله مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم لعنت کرده و لعنت پیامبر الله پیامبر صلی الله علیه و سلم دلالت حرام بودن میکنه لعنت پیامبر صلی الله علیه و که زن مردی را که حلاله میکنه یا که براش حلاله کرده میشه راضیه پس چی است این دیوسه و همچنین نکاح صحیح نمیشه خب اینجا مسئله را مؤلف ذکر کرد که طلاق سه طلاق با یک لفظ در مجلس سه تا واقع میشه میگه مؤلف این قول بعض علما هست در حقیقت این مسئله را مختصر میگیم زیرا صحبت پیش نداشتیم به هر حال مختصر گوییم اگر این مسئله چی است مسئله ایه که حکم سه طلاق با یک لفظ در یک مجلس یک مرد زنش میگه تو سه طلاق است یا ده طلاق است یا صد طلاق مهم که میسه یا کی زده است در یک مجلس یعنی در یک جای استاگیش یا یک به لفظ یعنی مثلا تو طلاقی قفس بگه با طلاقی نه نه مثلا به یک گفتم میگه تو سه طلاق یا میگه ده طلاق یا میگه صد طلاق این که طلاق بدعی هست یعنی گناهگاره هو گناهگاره مثلا حرامه بله حرامه بدعته بله بدعته لیکن چند تا واقع میشه و همین گپ همین که گفت مثلا تا سه طلاقی زنش گفت تو سه طلاقی ترا سه طلاق کردم سه طلاقت کردم چند تا واقع می شود بین عالم ها اختلاف است قول اول میگن که مباح جایز است و سه طلاق واقع میشه که خیلی بگیم اگر دو قوله قول اول میگن که جمهوری مذهبی ها هست مذهبی حنفی و شافعی و و مالکی مذهب ده همچون مذهب میگن سه طلاق با یه لفظ یا با چند لفظ در مجلس یا در چند مجلس یا یعنی حالت داده سه طلاق چه میشه سه طلاق میشه سه طلاق سه طلاق میشه البته یا بعضی استدلال عام دارن این قول یکمه قول جمهوری مذهبی ها هست مذهبی حنفی و شافعی و مالکی و خب قول دیم قول با اجتهاد حضرت عمر هم گرفتگی هست میگه قول دیم بگویم اگر که این طلاق طلاق حرام است و گناهگار میشود لیکن یک طلاق است سه طلاق با یک لفظ ده مجلس مثلا سه طلاق یا زیاده سه فرق نداره مهم که یک زیاده در مجلس یک طلاق واقع می شود این از صحابه ها زبیر ابن عوام و عبدالرحمن ابن عوف و علی و ابن مسعود و ابن عباس و غیر این و بسیار از تابعین طاووس و محمد ابن اسحاق و, بعضی از شافعی و بعضی از حنفی و بعضی از مالکی ها و این قول شیخ حساب ابن تیمیه و علامه ابن القیم و ابن باز و بعضی علم های معاصر همین است یک کس زنش گفت تو سه طلاق یا ده طلاق یا صد طلاقی در مجلس یعنی مثلا یک بار فهمی مثلا یک بار گفتن داده طلاق میشود. خب دلیل ایو چی است دلیل اینا همون حدیثی صحیح هست حدیثی صحیح مسلم ده هست حدیث صحیح مسلم است حدیثی ابن عباس است ابن عباس میگه طلاق هم عموم عموم با همین استدلال میکنه هر طایفه همین استدلال میکنه حضرت علی ابن عباس میگه طلاق در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم و در زمان ابوبکر و دو سال خلافت عمر سه طلاق یک طلاق بود در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم کسی زنش میگفت ده طلاقی مثلا یا سه طلاقی پیامبر صلی الله علیه وسلم یک حسابش میکرد سه طلاق یک طلاق بود زیرا حتی یک حدیث در پیامبر صلی الله علیه وسلم خیلی سخت گرفتن حدیث اختلاف است یک مرد در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم زنش سه طلاق کرد و پیامبر صلی الله علیه وسلم خطبه کردند مردود جام كذا قفتن ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم گفت اویو شبو با کتاب الله بازی میکنه الله میگه الطلاق مرتان طلاق باید شرعی بتی پس آیا شما با کتاب الله بازی میکنید در حالی که من در بین شما هستم پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی غضب کردن و خلاصه چند حدیث در باره خب ابن عباس میگه طلاق در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق و دو سال خلافت عمر سه بود سه طلاق و عمر رضی الله عنه گفتند مردم در کاری که در او آهسته کار بودن عجله کردن یعنی با وجودی که سه طلاق یا طلاق بود آدمو کم استفاده بودند برای ایمانشان و حجت تقواشان کم استفاده می‌بردن پس مردم بعد سراستیمش در زمان خلافت عمر و با ها دیگه یعنی طلاق کنی بسیار شد حضرت عمر گفتند بیا گفتن همیو وقتی میگه سه طلاق کردم یعنی مثلا قضیه داره که سه همه سه بیا حسابش کنیم یعنی مثلا اصل در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم اینو یک بود لیکن وقتی که مردم در باب طلاق به پروگی کی کردن و بعد از ایچی حضرت عمر گفتن وقتی که سه حساب کرد سه حساب میکنه و زنش پول جدا میشه حتی اینکه شوهر دیگر کنه با بعد با برگردن مثلا و این حدیث حدیث صحیح مسلم ده صحیح های او کسایی که میگن سه طلاق سه طلاق میشه با یه لفظ در مجلس که باشه قول جمهور میگن همین سنت عمر را دارن هو است عمر همین خیر کرد به بخاطر همین سنت پیامبر و سنت خلفای راشدین عمل کرده میشه پس ما عمل میکنه میگه و این قولی از جمهور علما است و اهل حدیث که مثلا بگیم اگر قول ابن تیمیه و ابن قیم و بعضی علمای دیگر همین که این میگن فعل عمر هست به شک لیکن این میگه از روی سیاست بود این میگه از روی سیاست بود سیاست یعنی چی سیاستن همین خیر آیا حق داره خب بله سیاستن حق داره که چیزهایی که مباح هست مردم مثلا من کنه یا که تشویق کنه مثل حضرت عمر رضی الله از حج تمتع تمتع معنی میکرده تمتع یعنی یا حج یا عمره در یک سفر هم حج کنی هم عمره کنی معنی میکرده میگفتن نه خانه الله میگفتن یک وقت به آدم نباشه بلکه اومد یه بار عمره که و رفته بیا بگه بیا مثلا حج تا بگی یعنی زگی که در سفر هم حج کنی هم عمره متعش میگه تمتعش میگن این از روی سیاست معن کرده بود عمر رضی الله عنه خب قول راجع همین است که در حقیقت سیاسی بود سیاست یعنی از روی سیاست مردم بود برای سرزنش مردم این کار کرد از کجا فهمیده از اینکه حتی همین ابن عباس خودش گاه گاه فتوا میده همین یعنی ابن عباس که روایت میکنه در زمان حضرت عمر رضی الله عنه بعضی ها را سر یک حساب میکرد در حقیقت و بعضی ها را خیلی سر سه حساب میکرد و قهرش میکرد مثلا می اومدن میگو که من مثلا من سه طلاق کردم ابن عباس تو چی میگویی میگو زن در حقیقت سه طلاق خورد زیرا ته الله نترسیدی جزو تامینه کی زن سه طلاق برا کرد یعنی. وقتی سه میگوی مرده کی خیم سه سه برا یعنی از روی سیاست خیلی ابن عباس گفت خلاصه کلام این مسئله چی بود سه طلاق به یک لفظ سه طلاق کردن به یک لفظ مثلا سه طلاق یا صد از روی عدد هم حساب یعنی آدم در مثلا بگوی سبحان الله سبحان الله اگر سبحان الله بگوی 100 بار مثلا به لفظ سبحان الله 100 بار استغفر الله 100 بار میشه نه البته معلومه مثلا سبحان الله 100 بار تو مگر کی الله یا ای که مثلا الحمدلله 100 بار یا 33 بار را بگیم اگر سبحان الله 33 بار الحمد خط بگید ایت عدد بگید نه 33 بار ذکر کنی نه سبحان الله 33 بار الحمدلله 33 بار الله اکبر 33 بار مگر 33 بار گویا گفتی نه مگر اینکه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله گفت تا 33 را برای بعد 33 سو میشه طلاق هم میخه به یه بار گفتن مثلا سه طلاق سه طلاق نمیشه مگر اینکه یه بار سه طلاق کنی بو قفس بو سه تا یا طلاق کنی مسئله یا طلاق کنی بو قفس بو یا بو خلاصه کلام بری زیرا مخالفت شریعت است دای شک نیست که مخالفت شریعت هم اتفاق داره که اید زیاد استفاده بردن در مجلس یا که در بار حرام و بدعت است و گرهگار میشه لیکن چند توقع می شود اختلاف است این از اینکه مختصرش همینه جمهور عالم ها میگن سه تا سه و ابن تیمیه و شیخ الاسلام و بعضی از صحابه و بعضی از تابعین بعضی از عالم های حنفی بعضی از حتی در بعضی البته ابن تیمیه رحمت الله علیه برای فتواش خیلی رنج ها و سختی ها دیدگان زندانش هم کردگی برای گپش برای فتوای دیدگیش ولیکن حاضر در زمان ما چند دولت عربی به همین فتوای ابن تیمیه کار میکردن اگرچه چون مثلا دیگه مذهبانو لیکن زرامت ده ابن تیمیه را در وازش میکوبن و هر حال ابن تیمیه شیخ الاسلام رحمت الله علیه مشتهدی کلان است اجتهاد کرده است بخیز دلیل ها داره حتی با کتاب آنایسندگان در این باب رساله ها دارن خلاصه جواب همین است که در این باب اختلاف پس هر کس همون کسی کدام مفتی را که پرسید اما عالم چیزی که بگه مثلا ده خب بود مسئله یکم یعنی طلاق بدعی از جهت عدد دور سه را استفاده بری آیا یک واقع میشه یا سه تا واقع میشه یا چهار تا واقع میشه چند تا بگی هم واقع میشه یا نه اختلاف است اول اتفاق هایی که گناهگار هست مبتد بدعت کرده است و گناه و کار حرام را انجام داده لیکن آیا طلاق های گفتگیش یک یک بار گفت سه طلاق آیا سه تا میشه یا یک تا میشه هبی خلاف ذکر کردیم و دلیلش هم در حقیقت همون قصه إيه، حدیث حدیثی صحیح مسلم داست حدیث ابن عباس و قصه حضرت عمر رضی الله عنه خب مسئله دیم در مؤلف میگه هر کسی که زنش سر بته در حالت حیض اینا چی میگن طلاق بدعی از جهت وقت در زمان سر بته که باید وقت سر نمیداد چی میشه میگه اما زنی که اما مردی که زنش را در حالت حی سر داد در این حالت مستحب ای که او را بر بگردانه سرش که دادی برش بگردان جایز نیست که مثلا تمام سرش براوه نه برش بگردان چون که حضرت پیامبر صلی الله علیه و ابن عمر گفتن او برگردان گفت دخالت دسته ای حیز شدگیش پاک شوه و با قاق شوه و یا بارگه حیز و پاک شد و بخواست سرش نخواهی سنت میگه کسی که زنش را در وقتی که بدعت هست سر مثل در طهری که جماش کرده است یا در حالت حیض یا در حالت نفاس میگه مستحب ای که برش بگردونه بلکه حنفی میگه واجب بر بگردونه دلیلش حدیث ابن عمر است که انه طلق ابن عمر سر دادن زنشون را در حالت حیض پیامبر صلی الله علیه و سلم امرش کرد که برش بگردون بارش بگردون گفت یعنی برگردانش پس اوچی وقتی که و اذا راجعها وجب عليه امساكه حتى تطهر وقتی برگردان واجب است که نگاهش بداره یعنی زنیش کنه حتی که پاک شود ثم ان شاء طلقها وان شاء امسكها وبعد ذلك قال اگر بخواه سرش میده اگر بخواه چی اگر بخواه قطیش زندگی ميكن اینا طلاق بدعي از زمان ميگن خب طلاق بدعی حکم شبه میگن میگه كي حكم الطلاق بدعي يحرم على الزوج ان يطلق طلاقا بدعيا حرام براي شوهر كي زنش را طلاق بدعي كنه سواء فی العدد او فی الوقت برابر که عدد چه زیاد کنه یک زیاد استفاده بره که بدعتی میشه و بدعت های او مبتدع میشه نه فقط بدعت یعنی موافق مخالف سنت اینجا مبتدع نمیشه یک از سه طلاق داد یک یک بره مبتدع نمیگه ولی چی میگه مثلا سنی است لیکن کاری بدعت رنجه یا اینکه مثلا مرتکب حرام شده است این بدعت یعنی مخالف سنت مقصود بدعت یعنی شریعت مخالفت کردگی بریده حرام است برای شوهر که زن خود را طلاق بدعی کنه خواه در عدد باشه یک زیاد استفاده بردن یا در وقت باشه وقت یعنی زمان مثلا در حالت حیض یا در طهری که جماع کردگی است یا در حالت نفاس قول تعالی زیرا الله میگه الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تصریح باحسان الله میگه طلاق کردن کی زن شوهر حق داره که زن خود را برگرداند ده هست خب طلاق میکنه فامساكم بمعروف یا قطعیش برمیگردونه قطعی زندگی میکنه او تصریح باحسان یا جدا میشه خب باید بولگا نکاحش میکنه باز بازمیگردانم با یه بار دیگه یا قضیه زندگی میگه سرش میته خوب سه بار واقع شد پس تمام دیگه حالش بود شد حتی یک هر دیگه کنه قال و وامشي الله میگه یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الله میگه ای کسانی که ایمان آورد یا ایها النبی ای پیامبر صلی الله علیه و سلم اذا طلقتم النساء وقتی که میخواهی زنها را سر بدهی فطلقوهن لعدتهن پس اونها را سر بده ای طاهرات مغیر جماع در حالت طهر و پاک بودن از حیض و پاکی که در او جماع واقع نشه باشه هم خوب خوبگی ولان ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض امره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها زیرا ابن عمر وقت زن خود را سر دادن در حالت حیض پیامبر صلی الله علیه و سلم او را امر کرد که او را بر بگردان زیرا خود در حقیقت بده یعنی زن در حالت حیض باشه و بس سرش بدی در حالی که مثلا هورمونات شو خودش حالش نخوبه نفسی و عاطفی و این و به هر حال پیامبر صلی الله علیه وسلم امر کردن کی زن تبع کرد و خوب اکنو حکم او واقع میشه یا مؤلف میگه و یقع الطلاق البدعی كالسنی درباره واقع شدن میگه طلاق بدعی مثل طلاق سنی واقع میشود یا تش میگوی ده تش میگوی در حی سرش میدی در طوری که هم خوابگی کردگی لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابن عمر بمراجعه زوجته زیرا پیغمبر صلى الله عليه وسلم امر کرد ابن عمر کی زن تبر کرد ولا تكون الرجعه الا بعد وقوع الطلاق ورجوع ما نمشا مغارينكي طلاق وقعش دغس برامي گفت وحين اذا تحسب هذه التطليقه من طلاقها وي طلاق کردگیش در حيز طلاق كم کی طلاق بدعی كما مثلا یک استفاده بود خوبه اجت عدد ولكن ده حالت حيز كي طلاق يا یا طلاقش کم میشه یعنی این واقع میشه و یا گریه برگه طلاق يعني يا يا برج طلاق دیه به همین تمام خو اي بود مساله حكم طلاق بدعي طلاق بدعي از جهت عدد گفتیم که سه طلاق با یک لفظ در مجلس اختلاف علما را ذکر کرده و دلیلشون هم ذکر کرده اگه طلاق بده از جهت وقت زمان یعنی مرد در حالت حیض زنش سر چه حکم داره یا اینکه در حالت طهره که پاکی که با او همخوابگی واقع شده است چه حکم داره خب جمهور عالم ها اکثر عالم ها میگن طلاقش واقع میشه اکثر عالم ها مذهبی و حتی بعضی از اهل حدیث حتی نه صاحب کتاب قول دیم میگه طلاق بدعی واقع نمیشود طلاق بدعی یعنی در حالت حیض یا در حالت جم... طهری که همخواه کسی واقع نمیشه این قولی سفیان ابن عیینه و ابن القیم و شیخ الاسلام و ابن حزم و اینا بخشون بعضی دلیل ها دارن لیکن مهمش اینه که هر دو طایفه با هم یه حدیث استدلال میکنه همین حدیث ابن عمر با استدلال میکنه سبحان الله برای قدر که ای اختلافی از رقات یعنی مثلا بین نمیشه بگیم کسی بگه طلاق یا طلاق میشه بگیم تو گناهگار شدی نهیتری گپ نیست اختلاف <laughs> یک از بگه طلاق شد خیلی تمام گپش حق رفتن بگیره به طرف خودش زیرا در حقیقت اختلاف عالم ها چه از علی حدیث باشه چه فقها باشن ابي حدیث ده وان ده حدیث ابن حديث عمر رضی الله عنه را استدلال میکنن و کسایی که میگن سه طلاق یا طلاق میشه با هم حدیثه خب انا کنون در این حدیث هم با یا حدیثه حدیث ابن عمر حدیث صحیح مسلم ده حدیث صحیح ایام که حضرت عبدالله ابن عمر زنش سر دادن پیامبر صلی الله علیه و سلام گفت بر بگردان مره مرها مره فلیراجعها عمر رضی الله عنه را گفتن بچه تا بگو که برگردونه همین همینجا فلیراجعها ده با اختلافه که آیا ایرا رجوع شرعی هست یعنی طلاقش واقعش ده برش بگردون یا اینکه رجوع مقصود رجوعی لغوی هست یعنی زن تا بیار خانه یعنی طلاقش واقع نشد یعنی این کاری کردی در حقیقت پیامبر صلی الله علیه و غضب کردن گفتن زنشا برگردونه خب میشه احتمال داره که یعنی یا طلاق و دست دست بب بیاره یا طلاق دیگه شوه خیلی بعیده در حقیقت یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلام شاید والله اختلاف همیه ده که بعضی علما میگن چخلک پیامبر صلی الله علیه و سلام میگه بر بگردان در حالی که طلاق نشده باشه چرا میگه برگردان علامه ابن القیم رحمت الله علیه میگه ایجه مقصود ای برگردان یعنی لغتن ای. یعنی مثلا بیارش بعد اگر خوب به سر بده میگه معنی نداره پیامبر صلی الله علیه و سلام کوشش داره مثلا دیگه که طلاق واقع نشه یعنی مثلا در هر حالت یعنی میخواد طلاق کم شوه چه خیلی کو طلاق رئیسا میکنه باید سر دیگهش بته میگه خب برام قدر اختلاف در حقیقت ده می حدیثه کمی مراجعه یعنی باز بگردان طلاق شیدگی هست که باز باز بگردان طلاق رجعی شیده حساب میکنیم یا طلاق شیده یا اینکه لغتا میگه بر بگردان و این طلاق تو بیا واقع دیگه نیست زن تا بیار این طلاق تو طلاق هم نیست حساب هم نیست بیار زن تا ایسر استاد همون شرطو قچ سر بتی بعد طلاق میشوه گفتنیده طریقت فهم علم ها در این حدیث اهم جهت است هر جهت طریقت علم ها دلیل بسیار دارن این موضوع که در اختلاف کلان بین علم ها دارن راجح کدام است والله اعلم هر انسان جن، هر طالب علم یا هر عالم یا هر کی مفتی به همون طبق علمی که رسیده است به همون فتوا میده در بالای طلاق بدعی طلاق در حالت حیض یا در حالت نفاس میشوه واقع میشوه یا نمیشوه طلاق حساب یا حساب نیست این برمیگرده به کی به خود خواننده به خواننده نه بلکه به همون عالم یا مجتهد یا طالب علم و قوته که دو طرف در حقیقت بحری متلاطمی هست قول علما از این طرف قول علما از این طرف خیلی قول ها در حقیقت حتی بعد این دلیل دلیل میکنه بس این دلیل میکنه اگر چیز ظاهر همینه که مخالفت قرآن در کار واقع نمیشه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن هر شرطی که در غیر کتاب و سنت است شرط باطله و حتی حدیث هست که پیامبر صلی الله علیه و خیلی غضب کردن و خلاص دلیل در حقیقت ایده طرف در حقیقت دلیل ها دلالت ها هستو و لیکن ترجیح دادن بین دو قول کمی دشوار است و والله اعلم و مسئله اولا طلاق سه طلاق با یک لفظ هم همین خیلی حتی سبحان الله امام صنعانی درباره طلاق سه طلاق یت میشوه چند مذهب داره اول یه رساله داره که سه طلاق یک طلاق میشوه بر یه رساله دیگه نویسندگی است که سه طلاق به یک لفظ در مجلس سته میشه به دیگه دیگه است توقف کردن یعنی نمیگم تا میشه نمیگم سته میشه سبحان الله در حقیقت برای عالم همین خیلی در حقیقت به هوا و هوس کار نمیکنه بلکه بچی چی به دلیل و قاعده های کلی کار میکنه و اونی که راجح شد میگه راجح هست راجح نشد خب کده میره خب اخیران مسئله همین است که طلاق انسان زنش را در نفسش طلاق بده چه حکم داره تلفظ نکنه یعنی بدیلش بگذار نه طلاق است نه اصلا واقع نمیشه یعنی بعد دلش بگذارن طلاق است نه زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله حدیث متفق علیه است که ان الله تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعلم تعمل او تتكلم پیامبر صلی الله علیه و آله گفت سخن نفس انسان در واقع میشدگی و اساسا که در روی انسان تا میخره گفتن مادامی که عمل نکنه امورا همون که دلش گذشته یا که گپ نزنه به زبانش نبره الله او را بخشیدگی هست به شک یعنی انسان به دلش بگذره برابر بعضی سوال متواس وسواسی هستن مثلا سر با به فکرم میگن این تری گپ نیست خب از زن دور شوه آیا طلاق کنه نه البته خب بعد دور شدن مثلا یعنی یه مدت دور باشه آیا اتوماتیکی خب، تیار طلاق میشه البته نه خب این بود در باب احکام بعض احکام طلاق خب مسئله اخیرا با میگیریم مسئله طلاق رجعی و طلاق بائن آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين